me acostumbra el shower no patea me llegan a casa no se capea solo modelos como barea multiplica el cienes en la tarea yo soy el cacique en tu propia aldea algo más que todo lo que te rodea no te la creas, recuerda que curry la mete hasta que lebron lo galdea baja pa la cuesta ando con la orquesta cabrón en la cesta yo nunca estoy abajo en las apuestas y menos en esta y la vico que de la recta final estamos en el final de la recta el diablo me inyecta y sacó la que son y los acuesta otro que se cae por la fuerza de gravedad otro más por si sobrevive de casualidad refuta mi tesis cabrón y te vamos a dar catequesis no he metido un gol y tengo cristianos orándole a Messi tu roca cabrón y tú no vives así tú no vives así tu que vas se pasar pendiente de mí pendiente de mí me llama para darle y le digo que sí ya, soy un hijo de puta desde que nací Bien, bien, bien. Tu roca cabrón y tú no vives así tú no vives así no vives así tu mamá me llama y le digo que sí le digo que sí le digo que sí no voy a cambiar yo siempre he sido así siga aquí siga soy siga un hijo de puta desde que nací así Barbie tú no puedes meterle al beat pero como que volví yo no entiendo si yo nunca me fui más duro que el bicho mío jode conmigo y sale pa'l tío tengo pal de hijo pal de sobrino el que no me dice papi, me dice tío respeten los rangos la posición cambien la fama por admiración nunca me quedo sin munición quieren frontear pero no tienen condición sigo mi vida vivo cabrón siempre activo en mi maquinón salí solito del callejón y le compró una mansión a mami de un millón tengo la grasa tengo el piquete que mueve la masa soy fiel a mi disquera por eso todo el mundo pregunta qué pasa el suena por más que lo bloqueemos alcángel llena todos los conciertos y nosotros no lo tenemos y tú no vives así tú no vives así tu vas se pasa pendiente de mí pendiente de mí me llama para darle y le digo que sí le digo que sí. soy un hijo de puta desde que nací pues salimos de noche con todos los muchachos puestos con las insetería los cabrones me roncan de palo y nosotros dueños de la ferretería andamos con todos los rosarios sin saber el ave maría me roncan me roncan me roncan me roncan y están como mic mil sin batería no fallamos un gancho hoy si me tome el engancho nos metemos a tu rancho y en la cara te hacemos un hueco ancho que si sin maleante cabrón yo no sé lo que sé es que los nervios necesiten después de dos percosé ¿eh? hoy no hay excusa y si se saca se usa si mi 40 fuera versace en la cara te hacemos una medusa la noche es confusa y si conmigo te cruza cabrón te vamos a dejar brincando como en el Lola palusa marihuana la juca la cubana que de lejos brilla hoy te ponemos en capilla un ande con la familia comiendo empadilla todavía no ha nacido alguien que lo haga como yo si no te pillo en PR te pillan los dos en New York uh Austin baby oh shit Bad. Bunny el conejo malo y yo soy el duende malvado hear this music o sea que nos quedó cabrón díselo Luyan Mambo Kings.